Awit, Kabanata 10 O Yahweh, bakit masyado kang malayo? Sa panahon ng gulo, bakit ka nagtatago? Inaapi ang mga dukha ng palalot walang awa, naway sila ang mahuli sa patibong nilang gawa. Ipinagyayabang ng masasama ang kanilang mga hangarin, si Yahweh ay nilalait at sinusumpa ng mga sakim. Ang sabi ng masasamang tao, Diyos ay walang pakialam. Sabi nila'y walang Diyos dahil sa kanilang kahambugan. Ang masasamay palaging nagtatagumpay, ang hatol ng Diyos ay di nila nauunawaan. Palagi nilang tinutuya ang kanilang mga kaaway. Sinasabi nila sa sarili, hindi kami mabibigo kaguluhan sa buhay, hindi namin matatamo. Namumutawi sa bibig nila'y sumpa, banta at pandaraya. Dila nila'y laging handa sa marumit masamang pananalita. Sa mga nayon, sila'y nag-aabang upang paslangin ang walang kamalay-malay. Para silang leon na nasa taguan, mga kawawang dukhay inaabangan hinuhuli ang mga ito sa kanilang bitag at pagkatapos ay kinakaladkad. Dahan-dahan silang gumagapang upang biktimahin ang mga mahihina. Ganito ang sabi ng masasama, ang Diyos ay walang pakialam. Mata niya'y nakapikit, di niya ako mapagmamasdan. Gumising ka, O Yahweh, at ang masasamay parusahan. Silang mga naghihirap ay huwag mong kalimutan. Bakit hinahayaan ng Diyos na hamakin siya ng masasama na nagsasabing ang parusahan sila'y di raw niya magagawa? Subalit nakikita mo ang hirap at kaapihan at ikaw ay palaging handang tumamay. Ang mga kapuspalad ay sa iyo lang umaasa sa tuwin ay sumasaklolo ka sa mga ulila mga braso ng masasamay iyong baliin, parusahan mo sila't kasamaay sugpuin. Nagahari si Yahweh magpakailan paman, mga bansang may ibang Diyos sa lupay mapaparam. Papakinggan mo, Yahweh, ang dalangin ng mga hamak, patatatagin mo ang loob ng mga kapuspalad. Ipagtatanggol mo ang mga api at mga ulila upang wala ng taong mananakot ng kapwa.